حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي أنت رحماني أنا مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت والاني وإن أخلصت ناجاني والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ثم أما بعد قال إذا أقرب على سمو ذيشن ومسقدار الله سبحانه وتعالى كنا سأخبرنا هو ميستو أوشم الله وجل شانه مير إسلام i donosimo salamat i selam na najboljeg uzora miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Draga moja braća i sestre u islamu jedna od najvećih potreba danas čovečanstvu je onaj koji je okusio Allahovu ljubav ljubav prema islamu i muslimanima jeste da krene u potragu za Allahovu milošću doista neće uspjeti onaj kome se Allah Njelešanu ne sminuje. Allahova milost je prisutna svi, svu, svugdje, kako u nama, tako oko nas. Allahova milost je prisutna kako u nafaki, tako u životu, kako u rađanju, tako i smrti, kako u zdravju, tako i bolesti. Allahova milost, od kada je On, subhanahu wa ta'ala, stvori svoju milost stvorio je u stotinu dijelova i samo jedno spusti na ovaj dunja. Iz te jednoj milosti imamo danas ljubav da jedna životinja voli, pazi na svoje madunče, da jedna majka voli svoje dijete, jedan otac, jedan babo voli svoje dijete i tako dalje i tako dalje. Allah je nešano u njegov poslanik, ali sam u mnogo kuranskom hadijskih tekstova dolazi da vjernik treba da krene u potragi za Allahom Đenešanu milost. Najbolja potraga jeste ona potraga od samog rođenja djeteta. Ali malo je danas oni koji su jeli, rođeni u islamu i ostali u islamu. Ali oni koji danas žele od Allaha djenešanu u džennet, moraju od njega slušiti milost. Allah djenešanu u suri Zummer kaže قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله inna Allahe jakfiru dhunube žemija, inna huvan gafur rahim. Reci, o robovi moji, vi koji ste se u sebi ogriješili, nemojte gubiti Allahovu milost. Nemojte gubiti nadu u Allahovu milost. Doista je Allah taj koji sve prašta i on je milosti. Dok u suri Al-Araf u dijelu ajeta, kaže kaže Allah džellešanu wa rahmatuhu wasi'at kulli shay. A moja milost je obuhvatila sve. Allahu milost obuhvaća sve. Svako onaj koji želi Allahu milost, on će sigurno dobiti. On će sigurno dobiti. Vidimo primjer od primjera Ibrahima ali salama našeg oca. Njega ljudi zbog toga što vjeru jednog gospodara Allaha Jelešanu stavljaju na veliku kušnju. Zamislite danas takvo iskušenje, ne do Allah nekog muslimana. Da iskopaju veliku jarugu, veliku rupu, napune sa mnogo drva, nalože vatru. Toliko je bila jaka vatra da nisu, mogli je, nisu ga mogli baciti od, od blizine vatre, već su morali uzeti katapult i baciti Ibrahim ali sa nama vatru. Ali Allah, milostivi, kaže, budi spasnonosna i hladna za Ibrahima. I vatre to bila. Vatre to bila. I mi danas, dragi brati i sredne sestre, imamo mnogo primjera Allahove milosti. Mnogo primjera u našim životima, kod nas sami. I blagoli se onome robu koji vidi Allahu milost i zahvali se na tvoj milosti. Vidimo primjer Ejuba ali salam. I ovo je primjer da svakog muslimana i musliman koji subhanallah gubi metak, gubi porodicu, Allah ga kuša na jedno najveći bolesti tog vremena, gdje mu se raspada telo, gdje ga njegova rođena brata, braća, nose na smetlište. Allah milostivi ostavio jezik i srce i Ejub ali Saram. Srce da vjeruje gospodara svih svjetova, a jezik da slavi, slavi gospodara Allaha Jelša. Danas imamo slični primjera Ejub ali Sarama. Oni imaju duhovne bolesti. i Jehova se tijela raspadaju, ne kao što se raspadali, raspadali Ibrahim ali već se raspadaju u nevjerovanju prema Allahu Đelešanovu. Ne znaju šta će se danas sa sobom. Vidimo danas mnogu omladinu, mnoge djevojke, mnoge ljude koji su, nisu na Allahovom putu, nisu istinski vjernici Allaha Đelešanovu. Ja ne mogu zvačiti čovjeka muslimana i muslimanku ili onoga Allahovog roba koji vjeruje Allaha Đelešanovu. Kada ja ne mogu da spavam, ja ne mogu da ovo, ne mogu ono. To je duševna bolest. Ibrahim Ali Salam je znao kome da se obrati. Ba zašto se danas ljudi ne obraćaju Allahu Đelešanu, da i on subhanahu wa ta'ala izliči? Vidimo također primjera Ibrahim Ali Salama. Svakom roditelju. Primjer požrtovanja kada Allah je rešano putem sna naređuje Ibrahimu da se namo da zakolje svoga sina Ismaila ali salam i naravno Ibrahim ali salam se pokorava gospodaru svih svjetova ko bi od nas to učinio stavlja subhanallah Ibrahim, Ibrahim ali salam svoga sina i Allah je rešano svojom milošću spušta ovna iz dženneta u zamjenu za Ismaila. Vidimo Junus, ali se nam, koji nakon kušnje na brodu, bi vam bačen, nakon su bacali ko, kocke, koga će da izbaci iz broda, jer mora neko izaći. Pretovareno, oluja, problem, iskušenje. I svaki put na Junus, ali se nam, kocka spada i odlazi na dno mora Junus Ali Salam. Djede ga omro na riba i on u tri tame doziva gospodara Allaha Đelešanu. Doziva Allaha Đelešanu. La ilaha illa ente subhanak inni kuntu min al-zalimin. Nema drugog Boga osim tebe. Slavljene ka si ti doista sam ja učinio nepravdu. Priznajemo svoje nepravde prije suđenja i prije dana pravednosti. Okrenimo novu stranicu našeg života. I Yunus Ali Salam oslobađa se. Allah Đelešanu spušta svoju milost. I, i Yunus Ali Salam biva izbačen na kopnom bila izbačena kopno. Zekarija alaih salam, na putu Allaha djelešanuhu, bila raspolovljen testerom, ubijen na Allahu djelešanuhu putu. Koliko danas muslimana bila ubijeno? Danas ćemo vidjeti da se nažalost muslimani ubijaju međusobno. Zbog nekakvih revolucija, da bi došao drugi režim, nećemo, ovaj hoćemo demokraciju kao da je demokratija bolja. Bolja je za one koji su zločinci i oni koji žele putem toga do halale ono što je Allah zabranio. Od homosocializma, od jeli droge, od alkohola, od burničenja i tako dalje i tako dalje. I vidimo danas nažnost dešavanja na istoku. Vidimo danas u čitavom svijetu meter. Malo ko od njih ili od nas stavnika ovog dunjaluka traži Allahu milost. Traži Allahu uđelešanu milost. Znaje, brate i sestro, svinje na dobro, nemoj da se zazvede tvoja snaga s pravoga puta. Jusuf, ali se nam, je primjer svakom mladinću njemojci bio je spreman i ostao Jusuf ali salam u zatvoru godinama samo da bi svoju čednost sačuvao samo da bi iskreno svoju čednost sačuvao gospodara svih svjetova i to je Allahova milost naspram njega nije milo što djeliš od Allaha nije milo što neš da radi Allahu za Allahu njerčanu vjeru isla. nije milost ako mjeriš od džemata ako želiš, mjeriš od muslimana to je kazna i poniženje. Musliman i muslimani su opisani poput jednog tijela ili poput jedne građevine. Nema da fali nešto. Oni znaju za sebe i znaju za druge muslimane čitavog svijeta. Zato je naš voljeni Muhammed sallallahu alaihi sallam na velikom ispitu bio. Ispitu meke, ispitu bojkota, Danas muslimane u čitavom svijetu bojkotiraju, ponižavaju i tako dalje tako dalje. Ubijaju, zlostavljaju. I Mohamed Ali Salam je bio tako, na tom putu. Tri godine bojkota. Kada ashabi Allahu poslanika Ali Salama, da u tri godine bojkota, kada imali smo samo lišće da jedemo. Toliko smo jeli lišće, da su nam se napravile rane na našim usnama, u našim ustima, gdje su naše rane. Jedemo najbolje meso, najbolju hranu, jedemo najbolje sokove. A kad se kaže da je za Allaha, i nam ja svoju porodicu, bojte se Allaha, da me šanu muslimani. Sudnji dan je blizu i džanet i vatra je blizu. Samo što nije. Samo što nije. I čekuju. Oće brzo doći. Allahu Resul sallahu alaihi wa sallam napušta najboljeniji grad. Bivam potlačen. Bivam prije toga izudaran odladeći u tajf da pozove ljude, stavnike tog grada, tog mjesta gdje su naše rane. Ne trebaju nam rane. Treba da pozivamo drugi ka istini, ka Allahove milosti. A mi to ne radimo. Još se stidimo. Još se stidimo Allahove istine. Još se stidimo da kažemo in ne ni minan muslimin. Ja sam muslima. Ja sam muslima na svojim radnim mjestima, na ulici, u prodavnici. Komši da kažeš, ja sam musliman, ja ti želim dobro. Zato Allah poslanik ali salam, kao što prenose i da je čuo Resul ali salama da je rekao, kada je Allah njerešanu stvorenja stvorio, napisao je u knjizi koja je iznad Arša, zaista moja milost savlađuje moju sržinu doista moja milost savlažuje moju stržbu. U drugoj predaji se kaže, doista moja milost savladala je moju sržbu. A u trećoj predaji se kaže, moja milost je pretekla moju sržbu. I ovu predaju možemo naći kod imama Buhari i muslima. Dok Ebu Musa Nšari jedne prilike bio sa Resulom Salosaleme pa čuo Allahu poslanika Ali Salama da je rekao zaista uzvišeni Allah Jerešanuhu pruža ruku noću. Ne bi li se pokajao onaj koji čini grijehe dan, danju. Izuzvišeni Allah Jerešanuhu pruža ruku danju. Ne bi li se pokajao onaj koji čini grijehe noću. I dalje kada je Allah poslani ga sve dok sunce ne izađe sa zapada. To je to jest dok ne nastupi sami kijaneski dan, sudnji dan koji doista će biti tegoban i na nebesima i zemlji. Dragi brate, cijena i sestro, budimo radosni. Onaj koji bude se strpio, la ilaha illa Allah, Muhammedu Rasulullah, obavezo je gospodina svih svjetova da će biti stanovnik dženneta. Onaj koji istinski strpi se na putu istine. Obavezao je gospodar Allah Jeršanu sebe da će ga uvesti u džennet. Mnogo je predaja koja dolaze, koje dolaze od Allaha, to jest njegov poslanika ali salama, na tu temu. Tako prenosi bilježima muslim od Mugire i Mišobeta. Ali čuo sam poslanika ali salama je rekao, Musa li se nam je upitao svog gospodara. Zamislite, Musa li se nam se interesuje o vrlo važnoj temi. Pa kaže, gospodaru moj, koji je najniži stepen dženetlija? Šta je to što će dženetlije kad uđu dženet, vjernik i vjenca, imati najniži stepen? Koja je to, kako je to stanje u dženetu? Pa kaže Allah Đelešanuhu, to je čovjek koji će doći kada sve dženetlije uđu u dženeti kazaći Gospodaru moj, solnisti dženeta su svi ušli i zauzeli svoja mjesta. Kako da uđem? Pa će mu Allah dženešanu kazati Jesi mi zadovoljan da imaš koliko, koliko je imao najbogatiji čovjek vlada na svijetu? Toliko bogatstvo. Pa kaže mu Allah dženešanu zadovoljan sam gospodar moj pa će mu Allah išanu kadati. Ovo je tvoje, i još toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko. I kada je peti put Allah išanu kazao, on je kazao, zadovoljna sam gospodaru moj. Pa mu je Allah išanu rekao, ovo je tvoje, i deset puta toliko. Imaćeš ono što poželiš, i ono što tvoje oči vidjeti. čovjek će reći zadovoljan sam gospodarom. Pa je Musa li sanam upitao gospodara svih svjetova koji je to najveći stepen u džennetu koji će imat stanovnih dženneta. Pa je Allah Jeršanu ukazao to su oni koji ja izaberem. Posebna kategorija. Znači oni izabiraju počasti za njih sam pripremio i za zapečatio ih. Znači, niko ne zna. Znači, počasti sam za njih pripremio i za pečat ih. To je ono što oči ničije nisu vidjele, uši nisu čule, niti razum može poimati. Kada je Allah, Allah djelšanu. I o tome je kao potvrda da je Allah poslanik, ali sada meće Allah djelšanu i niko ne zna kakve ih za narodu ono što su činili, jeli, skrivene radosti čekanje. To su te skrivene radosti. Gospodar stvorio za najveće stepene dženeta, stoji stavnike dženeta. I on je zapečatio taj dio dženeta. Zapečatio. Za one koje Allah ne rešavno posebno odabere. Zato Allahom robe. Znajte dobro, da doista, da doista su velike nijemeti, velike nagrade, velike sreće za svakoga onoga muslimana i muslimanku, kada vidje strahote sudnjeg dana, a njegov gospodar mu se spusti, to je spusti svoju milost njemu. Zato prenosi Abdullah ibn Mesud, da mu se Allah smiluje, hadis koji bilježi ima muslim, pa prelijepu predaju. Gdje kazao Allahov poslanik ali salam. Zadnji čovjek koji će izaći iz dženneta i jehennema i ući u džennet jeste čovjek koji će posrtati pa će se dizati pa će ga sa leđa pršiti ponekad vatra jehennemska sve dok ne izađe iz nje. Kada se udari u jehennema kada je Allah poslanik, zadnji čovjek koji će izići džehennemu, i ući u džene bijedne lase. Allaho milost. Pa kada izađe i kada bude siguran u džehennema da ga neće pržiti, okrenući se džehennemu, rekavši mu, slavljen i veličan, veličanstven je neka je onaj koji me spasio od tebe. Allah Njerišanov mi je dao takvu počast koji nije dao ni prijašnji potojim. Nikom je nije dao prije mene. Subhanallah. A da nije, to nije istina. Ali njegova njeme, njegova blagoda, zato što ga Allah izdao iz džahennama, on je ubeđen da je on najviše dobio. Subhanallah. Da će Allah djelšanu da izraste drvo. Izašao iz džahennama. Pa će izrasti drvo. Pa će on kadati gospodaru moj. Približi me ovom drvetu. Da se pod njegovim hladom odmorim i napijem se njegove vode. Pa će mu Allah uzvišeni kazati, čovječe, ako ti dozvoli, hoćeš li više išta tražiti od mene? Pa će kazati čovjek, gospodaru, nikada ništa. Nikada ništa. Samo daje po taj hlad. Pa će Allah Jerešanu uzeti njegovo čvrsto obećanje da više nikada ništa neće tražiti od Allaha. Allah će mu oprostiti jer on zna šta čovjek ne zna i zna kakav je njegov karakter i čustina i ono u čemu, zbog čega je i u čemu je čovjek slab. Dozvolit mu se, pa će se on približiti uši pod taj hlad tog drveta. I samo što se on malo odmori u njegovom hladovini i napije se malo vode, Allah će ono će učiniti da izraste drugo drvo koje je ljepše od prvnuka. Pa će čovjek kazati, Kao što mi danas, nažalost, bošnjaci ili uopšte ljudi govore, gospodaru moj, opet, opet ću Allah, neću više. To vam dao si mi, imam hiljadu maraka platu, dosta je. A vidi ovo maraka, imala ovaj je hiljadu i sto. Daj još. E, subhanallah. E, hoće čovjek, hoće čovjek na svaki način, samo dođe na hiljadu i sto. Tako i na sudnjem danu, zamislite, izašli djehemena, ide ka džennetu i opi, hoću nož. Pa rekao je gospodaru moj, približi me onom drvecu, da se sklonim u njegovu hladovinu i napijem se vode ispod njega. Više ne tražim i neću tražiti. Pa će mu Allah uzviše li kadaći, čovječe, ako te primatem ovom drvetu, zrašćeš ti još sigurno. Pa će čovjek čvrsto dati obećanje Allahu Đerišanu da više od njega neće ništa tražiti. Allah će mu prostiti. Zna on kakav je čovjek, jel? I koje su njegove slabosti, koje... Kada bude, subhanallah, kada bude ušao po hlatu drveta, Allah je rešanu će dati da iznikne drvo blizu dženeckih kapija. Kaže, ljepše nego ova dva prihodna drveta. Pa će kanati, gospodaru moj, subhanallah, molim te, stane po taj hladar. Molit će Allah. Ali ću među vremenu, jer je blizu ženeta, u među vremenu će čuti govor stavnika ženeta. I kada će Allahu moj gospodaru uvedi me u ženec. Ne treba mi mišljenja hladar. Ali ću ja u ženet. Gospodar će mu kanati, Ma čovječe, kako da te se više otarasi? Tako će mu Allah kanati. Da se bio zadovoljan, da ti dam koliko je dunjavuk i što li, da li mi bio zadovoljan? Da ti dam dunjavuk i još koliko je dunjavuk? Čovječe, kanati, gospodaru, da se ti smijavaš sa mnom, ti gospodar svih svjetova. Ti meni toliko daje, ljubav. Ti samo smijavaš. Pa kada je prenosla se im nesu, kada je stara se je nasmio im nesu pa je upitao prisutne, kada, znam me nešto pitati zbog čega se smijem, pa kada zbog čega se smiješ, kada je doista, kada mi je Allah poslanik sada prenosio ovaj hadis, on je se nasmijao. Pa je upitao nas, hoćete mi da me upitate zbog čega se smijem, pa kada smija Rasulullah, hoćemo. Pa je Allah poslanik sada kazao nam, ovako je se nasmio Allah djelišanu tome robu. Subhanallah. pa će mu Allah Inšanu kazati ja se ne smijavam s tobom, nego radim ono što hoću. Ja se ne smijavam s tobom, nego radim ono što hoću. Draga braći, sredne sestre, Allahovu milošću, ljudi, te, zamislite ljudi, koliko su nezasiti. Jedna velika Jeli? Jedna velika radostna vijest. Dolazi nam hadisu koji bileže imam Buhari od Ebu Hrere. Da je čuo Allahom poslanika ali salama da rekao ko vjeruje u Allaha i njegov poslanika klanja namaz posti mjesec za namadan Allah njerišanu se obavezuje da će ga umesti u džennet. Allah njerišanu se obavezuje da će ga uvesti džennet. Svejedno, da li se iselio na lavom putu da je sučinio iđu ili je ostao da živi u mjestu gdje je rođen. Pa su pitali prisutni, ja Resulullah, Allahom poslaniće, hoćeš li da odijemo tražiti muštulu kod ljudi? Je radnostna vijest. Na što je Allahom poslanika bi se nam kazao? U džennetu ima stotinu dveređa, stotinu stepene, koje je Allah ličano stvorio za borce na ovom putu. Jedan od drugog stepena je razlaga koliko je nebesa i zemlja. Znači od dva stepena u džennetu je razlaga koliko je nebesa i zemlja. I dalje kada je Allah poslanik slav, kad tražite od Allaha džennet, tražite firdaus. Jer je to centar dženneta. I njegov najpribraniji, najbolji dio. Iznad njega je arš iz kojeg ističu ili teču dženevske rijeke. Najbolje se napiti dženevske rijeke sa izvora. Subhanallah. To su najodabraniji. Zato Allah u robe, kada budeš od večera smolio Allaha za džennet, nemoj moliti daj mi za vrata, daj mi Ferdaus, daj mi Ferdaus, hoću najveći, hoću najbolji, najluksuzniji. Zato, draga braćo, srednja sestra, u dženetu ili dženetlija ima tri vrste ljudi. Po hadisu Allaho poslanika ili slama koji bili ima muslim, koji prenosi i jad ibn Amna, da čuo Allaho poslanika ili slama. Dženetlija ima tri vrste. To su oni koji imaju nekakvu vlast i pravedno su, pravedno su tu vlast. Darežljivi i uviđajni, ljudi milostivog srca prema svakom rođaku i muslimanu i čedni ljudi koji su slabi, osjećajni prema slabim i koji imaju porodicu. Hadalo. Danas ćemo vidjeti jedno od bolesti današnjeg društva jeste da muškarci i žene izbjegavaju brak. Dok imam muslim na bilježi predaju da jedno od svojstva stavnika dženeta oni koji su još na dunjaluku jeli, jesu ljudi ili osobe koji osnivaju i osnivaju porodice u porodci ima i ljepote a ima iskušenja u porodci se vagaju djela i u porodcu imamo Terezije imamo mi zan zato osnijemo porodice Allah nam Allah vam svako dobro dao. I doista, i doista Allahova milost je ogromna velika. Ali mi kao ljudi smo nažalost uvijek spremni da tražimo više. I vidimo danas. Tako će i u džennetu. Kad Allah dadne svome robu sve, on će tražiti još. I doista se čovjek ničim ne može zasestiti. Imam Buhari bilježi od Ebu Hurere, da je čuo Allaho poslanika, da je Allaho poslanik sallam pričao, da je neki čovjek ušao u džennet i tražio od Allaha da djelešanu dozvolu da sije. Kod primjera. Subhanallah. Pa mu Allah djelešanu će reći tom robu, pa zar nema šta hoćeš? Što što ti na pa ne imaš. A kaže on Allahu, Kaže, ja volim da sijem. Hajde, Allah će mu dozvoliti. Pa kaže, on će uzeti, posnijati i ono će brzo izrasti, odmah, odmah izrasti. I kaže, uzet će i odmah će biti vrijeme žetvi. Toliko će plodovi biti poput brda. Spanalo. Pa će mu Allah kazati, ma ostavi se toga čovječe. Ostavi se toga čovječe. Tebe ama ništa ne može zasjetiti. Pa jedan od prisutnih, kada je izrekao ovu predaju Allahu poslanih gleda bio jedan pustinjak, Beduin. Pa kada je ovaj Beduin, vjerovatno će to biti neki čovjek, čovjek iz Kurešija ili Ensarija. Odas neće sigurno biti. Kao smo mi poljoprivrednici. Mi danas možemo kazati za bošnjim, evo. Kao imali da se biti neki bošnji. Ja znam smala čovjeka, Allah ga kušao, musliman, lijepo ime Islam, 80. godina, znao bi sam pokosti njivu, osušiti i sadjeti sjeno. Subhanallah. Umjesto da traži Allahu milost, da se bori za Allah, to je tražići njegovu milost, nažalost, on je se borio da skupi ovog dunja aloka nešto. I na kraju kada je umro, njegove čerke su došle iz grada, jel? I samo podijelile i prodale to što ima. Doista, jedna od Allahovi milosti prema njegovim robovima jeste da će Allah Jerešanu i muslimani se moraju paziti nepravdi prema drugima. Da Allah Jeršanuhu ne iz njegove milosti će naći da neće moći ući dženetlije u dženet sve dok ne pomire, podmire se međusobni hakovi i prava. Tako ima Buhari bilježi od Ebu Sejida da je kazao Allaho poslani gale sam. Vjernici će biti spašeni džehenneme pa će biti zadržani na mostu između dženeta i džehenneme. I reći drugom podmirivati nepravde koji su nanili na Dunjaluku. Pa kada se podmiri, kada se očisti, bit će im dozvoljen ulazak u džennet. Tako mi onoga koji kontroliše i upravlja životom Muhammedovi, svaki od njih će znati svoje mjesto u džennetu, bolje nego što je znao naći svoju kuću na dunjalu. Subhanallah. Svako od nas prate sve što. Molim Allaha da budemo sadika dženneta. Jer dao sam. Svaki od nas. Zamislite. Če znači naći svoju kuću svoj dvorac u džennetu bolje nego što je znao gdje je njegova današnja privremena kuća. Hanala. To je Allahova milost. I mi smo danas, kao što im nomer, Omer, kao što ima Biljima Muhari, kada je poslanik Islam za nam je rekao, o, Abdullah Ibn Omer, budi na Dunjaluku, kao da si stranac ili putnik. I braću, putujemo. Putujemo. Putujemo i spremimo se za to putovanje. A najbolja obskrba u tom putovanju jeste bogobojaznost. Jeste bogobojaznost. Neće na pomoći ni Mercedesi, niti vile, ti neke tamo garaže, šupe, niti ova ili ona. Pomoće nam naše srce, to jest naša bogobojaznost koliko se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala, koliko smo pokorni, a koliko smo ostavili griješenje prema njemu subhanahu wa ta'ala, prema drugima i prema samom sebi. Tako je kazao jedan učenjaka po imenu Muqatil, namo se Allah sminuje, kada pređu sinac koji je preko džehennema, bit će zadržaj na mostu koji je između dženeta i vatre. Uzmat će se pravo jedni od drugih koje, koji su skrivali na dunjaluku, a kad se očiste reče Ridvan, čuva dženeta i njegovi pomoćnici, Assalamu alaikum, očišćeni ste i ulaze sada u dženet za uvijek. Allah Jeršanuhu u kuranskom majicu također govori o toj tematici. Pa kad je Assalamu alaikum ima sabartum, fa li'ame lukman dar. Neka je mir namaz. Ovi koji se strpili, imali sabor na iskušenjima, a najbolja dar, najbolja kuća jeste ta, to boravište, to je džennet. Bileži imam Tirmidhi i Hakim sa vjerodosnim lajcem, prenosim lajcem od Enesa da mu se Allah sminuje da je kazao Allah poslanika ili sanama. I ovo je potvrda, ovo je hadis Allah poslanika ili sanama da musliman i muslimaka dnevno najmanje trebaju tri puta moliti Allaha da podari im džennet i da je Allah je šanu zaštiti od džehennemske mati. Kada je Allah poslanik ali sada? Kod Allaha zatraži džennet. Tri puta. Džennet kaže. Znači Allah je šalno dadne da džennet pogovori. Uvedi ga u džennet. Uvedi ga u džennet. I onaj ko bude od Allaha tražio zaštitu od džehennema, džehennem kaže Allahu moj zaštiti ga džehennema. Kazao je Ahmed ibn Harbu, ljudi će biti proživljeni na sunnjem danu u tri skupine. Skupinu ljudi bogatih dijelima, skupinu oni koji će biti siromašnih dijelima i skupinu oni koji će biti bogati pa će osiromašiti. Zbog toga što će morati vraćati prava jedni drugima. Zato je kazao Sufine Savri, da mu se Allah smiluje, da se srekneš sa Allahom, Đelešanom, sa 70 grijehova koji su činio prema njemu. Bolje ti je nego da učiniš jedan grijeh prema bratu muslimanu. Bolje ti je jedan, znači 70 grijehova prema Allahu, nego da dođeš na sudnji dan sa jednim grijehom prema svome bratu muslimanu. Zato ima muslim. Bili je domera, da se Allah smiluje da je rekao, jedne prilike Allahom poslanikom i salama su pokazani zatvorenici, to jest oni koji su uhapšteni u toku jedne bitke. Među njima je bila jedna žena koja je tražila svoje djete. Pa kad ga je našla, uzela ga je, jeli čvrsto ga uhvatila, uzela i podojila ga. Pa je Allah poslanik ili salama kazao, mislite li da ova žena, mislite li da ova žena bi bila mogućnosti i htjela bi da baci svoje djete u matru. Kad ja Rasulullah, tako nam Allaha Đelešanu ne. Ako bi kako to mogla spriječiti, ona bi spriječila. Na što Allah poslanik je sam nam kazao, Allah je Đelešanu i milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svome djetetu. To je Allahova milost. Ne gubimo Allahu milost. Doista Allah je Đelešanu, kao što smo kazali, oprošte vjerni, vjerni, vjerniku i vjernici sve grije vjerne vlade. <clears throat> Kada govorimo o milosti, ne možemo da ne spomenemo stepene Allahove milosti. Bileže ima muslim, jeli, i hakim, da je kada Allaho poslani Gerešanom. Allah rešano ima stotinu milosti. I jednu milost ispustio na dunjalog. I zbog toga se životinje paze i vole. I ljudi se međusobno su milostimi i održavaju rodinske veze. A kada nastupi sudnji dan, kada je Allah djeliš, Allah poslani kao sallam, Allah djelišanu će povući tu milost, znači povući tu jednu dio milosti i pripojiti je ostani 99 milosti i tako popuniti stotinu. Potom će svi stotinu ti milosti podijeliti među vjernicima. Svi stoti, samo jedan dio je bio na dinalu. E znam sada 99, to je taj stotinju, sve se pripaja vjernicima i vjernicama na sunnjem danu. I dalje kaže Allah poslanika sada, pa će se ahiret isprazniti i osloboditi griješnika i lošeg, milošu gospodara svih svjetova. Anallah. Povlačenjem ove milosti, mjesec će ostati kada je bez svoga svjetla. Znači mjesec koji je na, na, na ovom svijetu danas sijana, kada je Allah poslanika sada, izgubit će svoju nježnost i svjetlo, a ostaće tama i ostaće hladnoća. Po načinju ove milosti, sunca će izgubiti svoju blistavost izlaska, a ostaće samo vrelina. Ostaće onakvi kako su bili prije nego što je Allah šanu na njih spuštio svoju milost. I oni će ostavljeni biti griješnicima i ološim, to je lošim ljudima. Tako će biti presudnji dan sunce i mjesec. I sva ostala stvorenja. I na najgorim ljudima po Allahu poslan, po hadis poslanika ali sama, dogodi se sudnji dan. Zato, dragi brate, sene, sestro, nemoj, nemoj da te zavede ovaj dunija, nemoj da te zavede raskošan život, nemoj da te zavedu drugi od Allahove milosti. Ne dozvoli to. Budi iskren. Budi siguran da Allah postoji da postoji kao sudnji dan dženet i Zato ima muslim bilježi od Enesedni Malika da je kazao Allaho poslanika ali sam bit će doveden čovjek koji je živio najnaskošnijim životom na ovom svijetu, to jest na zemlji. A određeno da bude džahennemnija. Pa će u džahennem biti stavljena samo na trenutak, a ona će biti upitan jesi li ikada vidio ikako dobro u svom životu? Jesi li u mu uživao? Pa će kadaći ovaj čovjek, ne Allaha mi gospodara. Zaboravio sve. Sve je zaboravio, i kule, i vile, i eure, i ove, i one, sve. Pa sve ostalo. Samo, tako. Izgubio se čovjek. Ču ja ovdje da budem u džene? Allah mu snaga. I dalje kada je Allah poslanik Jel bit će doveden čovjek koji je imao najteži život na dunjalu. Allahu akim. Najteži život na dunjalu. Neka znaju naše majke koji su izgubili svoje, svoju djecu. Da nije to najveće iskušenje na dunjalu. Ali Allahu milošću vidimo šta će se desiti sa takvima. A on je odabran i određen mu je džennet. Pa će ga Allah rješanu, pa će biti stavljen u džennet samo na tog mutak. a ona će biti upitan, jesi li ikada osjetio ikakvu patnju ili nemolju? On će kazati, ne Allaha ni gospodaru. Nikad nisam doživio nikakve nemolje, niti sam ikada patio. Subhanallah. Nikada. Ne vodi niti patnje. Pa šta ti tražiš Allahu robe na dunjalu? Tražiš dunjalu? onda ga uzmi. Ako traješ džennet, ahinet, uzmi i to. Uzmi bo i to. Najveća stvar koju će Allah je lišanu na sudnjem danu, to je su džennetu, dati stavnicima dženneta, to je s vjernicima i vjernicama, jeste njegovo zadovoljstvo, potpuno zadovoljstvo. Bileži imam Buhari, od Abu Sejda, da je kazao Allahu poslanik ali sanam. Allah će reći dženetlijama, o dženetlije, a oni će, oni će kadati, odazivom se gospodaru i hvalimo ti. Svako dobro je samo kod tebe. On će upitati, jeste li zadovoljni? Pa će kadati dženetlije, a zašto da ne budemo zadvodni gospodaru naš? Dao si nam ono što nisi nikome dao od svojih stvorenja. On će upitati, Hoćete da vam dam nešto bolje od toga svega? A što su oni kadali? Hoćemo, gospodin. Naravno. Hoće kadaći Allah njerišanuhu. Podarit ću vam svoje zadovoljstvo i nikad se na vas više neću rasrditi. Subhanallah. Zadovoljstvo potpuno. Potpuno zadovoljstvo. Ne ja više sržbe Allahom. Zato, sjetimo se, predaje koji bi ima muslim od Ebu Sejda se prenosi da će glasnik u džennetu povikati kada uđu džennetlije u džennet taj će glasnik povikati uvijek ćete biti zdravi i nikada se nećete razboljeti vječno ćete živjeti i nikada nećete umjeti vječno ćete biti mladi i nikada neće staviti nikada nećete staviti uživajte i nikada te gobi nećete imati. U jednoj predaji koja je doista temelj ili koja je mi se mnogo svidjela jeste opet govor o Allahove milosti koji bilježi imam, imam muslim jeli, od Ebu Hamida Gazalija ne kazao on svi koji su činili velike grijehe iz umeta Allahog poslanika nama bit će izvedeni i mali, i veliki, i stari, i mladi, i žene, i djeca. Pa kada ih vidi Malik, čuvar džehennema, reći će, ko ste vi, o nesretnici? To ko ste ište? Ko ste vi? Niti vidim da su vam ruke okomane, niti da ste stavljeni u lance. Lisa vam nisu potamljela i niko ljepši nije došao od vas prije toga. Sve su bili ružniji ali oni veliki grešnici im umete Allaho poslanika Islama. Pa će karati oni, o manike, mi smo nesetici iz umete Allaho poslanika Islama. Pusti nas da plaćemo nad svojim grešnjima. Ama pusti nas da plaćemo nad svojim grešnjima. On će im karati, plaćite, ali nikakve koristi nećete imati od plaća. Koliko je samo staraca, koji stave ruku na svoju bradu i kažu pustene starosti, duge propasti i velike li nemoći. Koliko je srednovečnih ljudi koji će kadati teško li gubitka i duge li patnje. Koliko će mladića zapomagati pustene žalosti, pustene mladosti, kako li, je samo, kako li se samo lijepo mijenja. Znači, prolazi na ljepota, prolazi bludićenje, nema više djevojaka, ani djevojko momaka. Jehennem. Ja Koliko li je samo žena koje će biti uzete za kike i pletenice i koje će zapomagati tog trenutka, puste li tuge i nevolje. Tako će plakati, kaže Ebu Hamid, hiljedu godina. A ona će doći poziv od Allaha, uvedi u džahennem na prvu kapiju. Uvedi u džahennem na prvu kapiju. Kada i džahennemska vatra htjedne uzeti, oni će u glas povikati La ilaha illallah. Jesu bili grešnici, ali su govorili La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pa će se zbog toga vatra od njih udaljiti 500 godina hoda. Ona će pojačati svoj plać i povisti svoje glasove plaćuši. Pa će čuti glas od Allaha Đelešanuhu. Vatro, uzmi vatro, uzmi o malike, uvedi na prvu kapiju džehennema. Tada će se čuti pucketanje vatre džehennemske, koja će biti jaka kao što je jaka grbljavina. Pa kada htjeli rasprži njihova srca, malik će ukoriti džehennemsku vatru i reći joj, ne spaljuj srce u koje ima Kur'ana, ono koje je bilo mjesto imana tada će doći zebanije čumari djehennema. Pa kada krenu da sipaju rastopljeno olovo u njihove trbuhe, mali će ukoriti govoreći, ne sipajte to olovo u njihove utrobe, oni su se čistili namazanski postom. Vata će se sagoreti, vata neće se goreti čelo njihovo, to je ono čelo koje je padalo Allahu na sreću. Oni će u djehennem biti ugljenisani kao crna zmija, a iman će se pucati u njihovim srcima. Allah. I nakon, vidim Allah, Allah odrbe, oni će biti izvedeni i jahennem u džennetu. Allah. I na kraju ovog predavanja navješemo predaju koje je doista pokazuje nam stvarno Allahovu milost prema njegovim robama na sudnjem dan. Bileži imam Tirmidi koji kaže da je hadis Hasan u Garib jeli, od Abdullah ibn Amram Nasa da, smili, da je kazao Allahov poslanik ali sanam. Allah je rešavajući na kijaneskom danu iz moga umeta umeta izdvojiti jednog čovjeka pre svim ljudima, pred sve ljude. Da nas Allah sačuva, da ne budemo od, od, od toga. Bez ovdje što ću uspjeti. Ali to će biti veliko iskušenje. I otvorit ćemo se njegova djela. Znači, pred svim ljudima prikazuju se djela njegova. Subhanallah. Sva djela. I svi gledaju. 99 sigila a svaki siđin toliki koliki, koliko pogled opiri. To su ono što su pisali pisani. A pa zatim ćemo se kazati, porićeš li išta od ovoga? A? Porićeš išta si radi te veće dana? Tog dan, tog jutra? Gdje si bio? Što si bio ljen? Što se dao da učiniš taj, taj grijeh? Porićeš li išta? Ne možeš lagati. Sudnji dan. Veliki, ogroman, ogroman broj mele, onaj svidoka. Vake fa bila i šehida. A dovolj je Allah kao svidu. Pa će kadati, dalje će, jel? Čemu se kadati? Jesu li moji pisari nalijeti ikakvu nepravdu? Pa će on kadati, nisu gospodari. Sve ono što piše što sam uradio. Pa imaš li nikakav izgumu? Kar nemam, gospodar. Nemam nikakav izgumu. Ti kod nas imaš jedno dobro, a danas ti neće biti nanesena nepravda. Bićemo donesena bitaka, to je jedna kartica na kojoj će biti napisano Ašhadu la ilaha illa Allah wa ašhadu anna Muhammedan abduhu wa rasuluhu. Da je svjedočio da je samo Allah jedan Bog da je on gospodar i da je svedočio da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik. Reći mu Allah prisustvo i vaganje svojih dijela. Pa će kadati ovaj čovjek gospodaru šta može ova katica u odnosu na tolike siđile? Šta može jedna kartica? Na 99 siđila puni grijeha. Pa će mu Allah kazati, tebi se neće nepravda učiniti. Tada će staviti karca na jedan tas, a na drugi tas, tas će biti stavljeni si džili. Pa će si džili biti lakši od kartice. Allahovo ime ne može ništa pretegnuti. Allahovo ime, kada Allah poslani ga sam, da je Allah što rekao, ne može ništa pretegnuti. To je obećanje gospodara svića. Pokajmo se Allahu Đelešanu. Ukrenimo novu stranicu naših života. Pomozimo sebe, pa pomošimo i drugi. Budimo istinski vjernici. Budimo od onih koji kada omrtnu, nisu sigurni da će osvanuti. I kada osvanu, nisu sigurni da će omrtnuti. To je Allahov ličanje. On jedini Subhanahu wa ta'ala zna kad ćemo umjeti. Pa budimo spremni i spremajmo se da taj trenutak. Jer meni smrti neće doći i neće nam pucati. Ne. Vidimo danas koliko će večeras umjeti Allahovi robova. Pokorni, nepokorni u ovoj tuzni gradu. Da li ćeš Allah robiti ti odgovor na svom jebdanu ili ne? Za onoga koji ide ka džahennemu, I raz mu Allah šalje mene ka smrti. Šta si uradio po tom pitanju? Šta si uradio sa svojom majkom i svojim ocem? Zašto nisu Allahu na sežnju? Gdje je ta ljubav? Gdje je taj dio Allahove milosti? Budimo milostivi i sanjnosti, pa će nam se gospodar smilovati. Molim Allaha Đelešanuhu, da nas on subhanahu wa ta'ala pomoli. Molim Allaha Đelešanuhu, da se on pomogne u svakom trenutku i na Dunjaluku i pri času smrci i u kaboru i na sunjem dan molim Allaha Ljerešanuhu da nam pomogne da priđemo, pređemo sina Čupriju da ona subhanallah pomogne da prevagu naša dobra djela na Mizanu molim Allaha Ljerešanuhu da budemo od onih koji ćemo biti pripadnici umeta Allaho poslanika Resulama i sa da suđem danu ići kad je ne molim te gospodaru smilu nam se jer ti si od milosti i najminstveni. Molim te, gospodaru, umozi nas, umozi mu davu ovaj poziv, očisti ove gradove od meteša, od lošeg ponašanja, od nemorala, od zablude i tako dalje, tako dalje. Molimo te, gospodaru, uputi naše najmilije na pravi put. Molimo te, gospodaru, podari nam pravednost među nama i prema tebi i prema, sebi, prema samim nama. Molimo te, gospodar, nam se, spustim svoju milost i svoj oprost u ovom trenutku našeg sjela. Da se Allah će vam nagledovi, da se nam habibi, habibi. حبيبي أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت والاني وإن أخلصت ناجاني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت رحماني إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت ولاني وإن أخلصت ناجاني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت رحماني